Tabi sistema destladar drojilatan avindi. Li gorî e, yani çözüme e, peştihi. Çözüme ve çini yekîtiya hezin paşveru. Dîsa him betir xurtkirina e, şiddeti yani him betir bekanina şiddeti. Bivan yuntemanat xwazı e, emri xwe dirêj bik. Tabi ev sistem ee, li gorî xwe ta evkna yani e, teweriya pêş dixe berê jî gelek kes hebûn işte ideal sîstemê monarşî ê e hakim ê e mutlak baskıcı otoriter idealize kirin yani digotin ev herî baş evin mesela sosyolojiye dije veya elme siyaseti merekarı narine işte e niviskare İngiliz sale hazar da 5 ванда мана 1642 demedim, Hobesti bibini. İşte insan gure insanı jiboy ve her deme gerek bin hükme devleteki kurt mutlak otoriter de ki her hevduna. Rojelata navinji statiko citil serve evdike. İşte e gitxwazin guhertine bikin roja avayine. Cave xobera velat emedane. E, demokrasi tiştekil gori rojilata navinnine tersi ee, em betir bixwe dizanin eme ê çawa ve birêve bıvan nezik bu ne var çewt hem duhazın duyge insana istismar bikin hem jî meşroyetê qezenc bikin li gorî wê heta derecakê emrê xwe bikin ev gerekçe wê nema sebeb çi gerekçe wan nema neyek rastî astê zanebûnê di rojhilata navîn dijî li pêş çavgani agahiye zede bun. Yani devlet drojilata navin de idi vek beri nikar her tişti tehe tekeli xwe. Her tişti nikar tehe tekeli xwe. <laughs> Çavkani agahiye zede bun. Mesela rojilata navin beri imkanı xwe devlet adkari bu qadağa bikir, sansur bikir. Ne işte insan tişteki bir bizi ne işte ne işte insan tişte xoji biginu derbe. Droja mey irodi ایده امکانسız اویا مشروعیت سیستم ضعیف بلندبونا آست زانستیه راگهاندنه هزا خو ifade کرنه هزا خو گیهاندنا دروه هزا گلشمه دروه فهم بکه بگیره تعقیب بکه اوانا حمود بن سرسببه گه inandırıcı buna sisteme zayıf bebe, hezavek zayıf bebe, vekberi var be e, sinur egemen neb. Ev alik. Yani duvan alip zanestiya e, geldi. Yani ali zane bu nedi? E, me, meşruiyet evandadık. E, yekce ev sistem biçi kurt bu destek emperyalizme kurt. Yani ev devlet ana destek emperyalizme kurt. Ne biheza xwe, ne bizane buna xwe, ne baş buna xwe kurt. ایرو امپریالیزم قسمی بجی دست خوش برده دا آلی حتی امپریالیزم بخود خواست بر بکار جبر به تایبتمندی خوب کرکتر خواه ایدی جبوی امپریالیزم جی نباش مثلا کندالی زاراش چی دگو دگو ام ام ام گلکی پوشمانه ev 6 sale me ev sistemi despot destek dikirin me şaştı kir. Aslında şaştı ne kir? Buzana bun destek dikir. Fakat iro idi ev sistem bi bercavendê wan re ters te destê xwe di alî ji wan demekî hem guhertinê hundirê gelat çêbûne zanistî derketina dînamîkê nû birçîbûn yani zorî zahmetî hem jî guhertinekê de sistema navnetewî bi taybetî emperyalîst diçêbûnin dibi sersebebekî sistema heyîdrojelata navîn de yani statûkocu sistem meşruiyeta xwe wan da bike êdî nikare bi Tabi li ser bir esası mahkum hilveşandine. Ama em jberde yani zemine ki şoreşger de nırkhine em dibêjin mahkum hilveşandine. Fakat sistem na bu xwe nabêje em mahkum hilveşandine. Sistem dixwaze li ber xwe bide. Bi çi hawî ber xwe bide? Yek bi tawizdayina emperyalizmê. Him betir tawiz teslimiyet ki emperyalizm ek yani deste xwe ser rake hinekî zaxtê nemal ser bi dimeşandin bir vî şeklî demek demekî dirêjtir emrê xwe yani demek dirêjtir hukm bik ji bo vê aslında hene devlet hene yani hatta ji wan tê tawîzat din mesele Sûrî Amerika çi Suri xwestî û nekirîk got ji Lübnan derkev Lübnan derket got nizam çi kır got yani her tiştik بقاسی سر درزی که سوریه اسرائیل تهدید نک مثلا عراق دی سوریه ارگوتن ارداوه هنه کسی eylemci derbası Irak edbin olan bir sekinin sekinandır. Gırtın, hatta kuştun. Her tiştiydik. Fakat Amerika him betir baskıyedik. Yani bivan tavizana sistem duhazı amre khodirejbik. Yöntemedi ege sistem pe amre khodirejdik çi ittifakı heremi çedik. Mesela Türkiye, İran, Suriye, Türkiye. Uhnek ke kesimendidir. Yani ittifaka var çevkin ki beramberi tehlike heyi hem ejgelatı hem ejderveti karbon kopar. Bir şekli meşruiyete kazanır. Fakat ev ittifak ne ittifakın kalıcını ne serkeftiğini. Ciberçi lüksek ivan devletana gibi ittifakı hatta davi devam bıkın tünne. Mesela ittifaka Türkiye ve İran geçici İran cizanı Türkiye'ne dost evi, Türkiye cizanı İran'la evi. Tarihi ji çelişki van hene, nakuk hani hene. Vakidi her ki, her yek sisteme ki temsildik. Jboy ve na yed navbera Amerika ve İran'da du kuyur bibin o bu az teşer. Acaba Türkiye dostanya hop İran devam mı ki? İmkansız. Disa Türkiye ve Suriye. Evana jizedene. Mesela ev politika ki Türkiye'de meşandın. ورد de Diyarbakır'ın çava dost devan. Hatta cicin adı ve politikaya Türkiye çıktı ki Diyardaki Dostanya Suriye'di ki, Dostanya İran'dı ki, Hamas'dı ki. İşte bu için beraberi PKK beraberi PKK him betir tavizaj Amerika üstü. Yani bir rengi dedi hatlandı. İşte bu yine ittifakın var demdireş liser esas garibin parastına sistema hayi bikin nedve düzeyden. İşte bu yine نكار رزقار بك ينتمس سيا شدت لدانه tasfiye kirini, kuştini, hareketa muhalefetiş ortaya rakı, tasfiye biki, Türkiye'deki, Suriye'deki, velati Kürvezetkin, bivi İran'daki. Fakat divan roji davidi, eşkere bu gibi yüntemi şiddeti, aşiri şiddet şuğulandın, idi gel vekberi çarptırsandi yaşı çaftırsan dina binu teslimiyete kabul hakkın. Tam tersi ve hin betir e, serhildan tepki kalıcı dibin o rahi intikamı kuir dibin o gel beraber şiddeti hedefi kuhe bilintir dikin u kemi hilveşandına sistema idi namarazidir. Yani kemi hilveşandına devleta, hükümete namarazidir. Tabi jibu gil ve babidin çitkin hinek teşvika پیش دکن مثلا پرا بلاف دکن هنک حبسیا برددن اف جی زمان و در باس زمان خود نکرد نها دکن نها سوریه بجه هنک قانون نو درخه نظام سعودیه پران مامورا بلاف دکن مصر نظام چیکر یمن نظام چی سوزدان بوید خوازن ورل muhalefet babdin e, ama ev tedbireki zede belki serkefti nebi gel pe razı nabın her ikem Bey namaten kapandın. Her çıkasa dem kurt belki serhildane gela navbere bideye, zayıf bibe. Navbere ke bideye ama idi vekberi despotizm, monarşi, adaletsizliği, diştalama, inkar kirin, idi drojilata navindi nema karbimeş. Ev sistem meşruiyeta ahoğundakir dakir, dolayısıyla mahkumi hilveşandine. Proje siyemin, Proje projesiyemin açare seriye proje demokrasi. Ev proje kiye proje. Ev proje serhildana Mısri Ev proje serhildana Tunis'i. Ev proje serhildana Dualati Kendavi'de. Ev proje hatta serhildana İran'ın. Fakat brenge xoy rekhstin kiri bi Ve xoy teorik hareketa PKK. Yani brenge xoy rekhstin kiri u Ve xoy Teorik hareketa PKK. Nav proje çiyi? Proje demokratiklerin arojilatan abi. Demokratiklerine çanda arojilatan abi. Yani jnüh de inşa inşaklerin arojilatan abi. Ev proje binge heve çini? Binge heve nirhe insanini? Civakbuyini? Komünalizmi. Binge heve ev. Ulser esası demokratiklerine çandey. Jboy ve ev proje çi esas digri. Şuna devlet netev sistemeki demokratik esas. Sistemeki demokratik gidebe vekirî bi, ji rengar vekirî bi, rengên mezhebî, rengên dînî, rengên millî, etnikî, heta ji hemû rengên civakê. Karibin xwebrengekî serbest ifade bikin, mafê wanî hebe ve ev maf bi peymanin civakî be Di vî projide, de, projide, vî projî azadiya civakî hey. Bi taybetî di eksena malbat û de jinuh digirtina dest li ser esasê perspektîvê azadiyê yanî derbazkirina cinsiyetpareziya civakî û etkînkirina jinê wek çawa çerçeva proca kapitalîst a li ser heremê tê meşandinna tamamen tersê wê weldijî wê li ser esasê gijin öz örgütlülüka xwe öz düşünca xwe öz siyaseta xwe öz rêxistina xwe ekonomiya xwe hunerê xwe formüle bike bi serbestî îfade bike bi peymanê civakî jî bên parast ev proje ekonomî li dijî mulkiyeta xas ji dervî mulkiyeta xas û li dijî mulkiyeta dewletê mulkiyeta civakî pêş dixe yani toplumsal ekonomi civa ekonomiya civakî ekonomiya civakî li ser çi esasî tê ava kirin li ser esası funên civakî te avar li ser esası dayanışmê bi hev ortak karkirinê bi vî rengî pêş dikeve ev ekonomi eko ekonomiyi, yani ekonomiya dost xwezayî ekonomiya dost ekolojiye li ser esasê xerakirina xwezayê li ser esasê kopyakirina endüstriyalîzma rojava li ser esasê karena ekonomiya ki tamamen girezay ihtiyacı civaki zaruri tamamen girezay ihtiyacı civaki zaruri ekonomiya civaki evet yani kar kazanç rant tekel nin ekonomiya gilser ihtiyacı civaki çi ligori ve üretim edik ser esası kazanç kırna perez edenna jiboy ve milevey komin heyi kooperatif heyi Ortak ortakbûyên hene, fonê civakî hene, dayanışma hene. bir vî rengî ekonomî esas êbê e, girtin. Di procan arojilatan avînde. Yani kesê birçî nemîn. Kesê bekar nemînin. Bekarî, birçîbûn tamamen encamê kapitalizmê. Bekarî bu bo çit kapitalizmê heye, ji bo be her demê ordiyekî yedek ji karkira, karkirê erzan ji bo xwe peyda kapitalizm bekariyê pêş ده ولات و رجلات راویند به اردا خو به آوا خو به جغرافیا خو به امکان خو مادی کسی که بیکار بمینه تونه پروژه دموکراتیک آهنگاد نوبرا باجار و گندن به تایبتی جی جنوه دی شورشا تارم ای شورشا زراعت ای endüstriyalizm berheme ve civaki tünne. Talanı, xerçkirini, tüketimi. Ama tarım berhemdir. Derdet çini, tiper duvastı berhem derdik berhemê heqîqî ew in ji bo vê çolbûn çi dike birçîbûnê çê dike birçîbûnê çê insana bi ki düzensiz di bajara kom dike qrîzên civakî derdikevin holê nexweşî eğitimsizî cinayet dizi, nezani, ev tiştanehan hemû te pêş dike ji bo ve ve vê vê vê rastiye heye yani dengekirina navbera Gundu bajar navbera ziraat u sinaat gerekçe. Yani ziraat u sinaat et gerek denget navbera vandı çe. Jboy ve demokrasi lser esası daxwaziye gella. lser esası berjewendiye gella bersivdayına hamu pirsgireke civak. Pirsgireke bajar, pirsgireke sunuf, pirsgireke bürokrasi, pirsgireke devlet, pirsgireke şiddeti, pirsgireke cinsiyeti, همو پرسگرێکی هەی بەرسفدای ناوان ینی جواکاک تێدە بێفەرق و جوداهتی دناو ئایدبوونا دینی ئا ئەتنیکی ئا کولترل ئا هەژمارێ بێفەرق و جوداهتی دناو بەراوان دەهەبە هەر کەس کارڤە bi serbestî xwe îfade bike ama zararê nede êdîtir yani êdîtir ji qabûl bike û ev serbest îfadekirin ne tened meydaneki jiyane tenedi. De hemû meydane jiyanedir. Siyaset, ekonomi, civak, rekhistin, parastina arava, hüner, çant, zaman de her millide ev serbesti hev. Demokrasi ev. Demokrasi ne seçimin? Demokrasi nırkın. Na Amerika seçim hey ama demokrasi de tun. Li Türkiye seçim hey ama demokrasi tun. Li Türkiye parlamente parlamento bir seçim edeceğibi, hükümet bir seçim edeceğibi, yargı bir seçim edeceğibi, nizamçı bir seçim edeceğibi tamam. Fakat demokrasi tun. Ciber demokrasi ne tane helbijartının demokrasi sistema nırkhay. Nırkçı yani insan kabul bike. Behebu navi, biçandavi, bizmanevi, bivirengi kabul kirine. Öz disiplini, perverdeyi, ko perverde Demokrasi ruhe ji ve demokrasi em wek dervelê naner demokrasî ne biçim iktidarı? Demokrasi ne biçime iktidarê biçime iktidarê navê demokrasi nabe Demokrasi tarzı jiyana civakay min ed virde em bi dîsa bi şey reyal re klasîk re dîsa <coughs> bi bi sosyal bi sosyalizma reyal re dikevin çelişkî Lenin çi dibêje Lenin dibe bavar bikin. Demokrasi şeklek şekle devlet eyi. Demek devlet şu eveji biç. Em jid bejin bavar bikin. Demokrasi ne şeklek şekle civakeyi. E, ne şeklek şekle devlet eyi. Demokrasi şekle civakeyi hatta civak hebe demokrasi. Hatta civak hebe demokrasi Demek ki demokrasi ne biçimeki iktidarı gibi seçim atene be tanımlama kirin. Demokrasi sistema nırkhay vicdane zani zanine kabul kirina editiri jiyan kirina editiri azadiyi bir vî şeklî demokrasî mere bikire dest ê e, baş ev demokrasi ji bo rojhilatana bin lazim demokrasiya jiyankirina nirxê civaka xwezayî ew rêya derbas buna ji bo vê di rojhilatana bin di wî çaxî em ê çawa bijîn jiyan bi xwe em çawa meînê bidêne Eme çava bijin. Eme çava kar bikin. Eme şkud dest pê bikin. Rek xistina me ê çi bi? Zanîna me ê çi bi? û bi çi em ê tê bikoşin? Evana hemû pirsgirêkê serekîn. Jiyan Drojinata navîn te evkirin, te kirin tê talan kirin ji çi? Ji bi heqîqetê re ters. Li dijî Hakikat Heqîqet ki ben nav tegoşinekî bênavbere bi sîstema siyasî bi qalibên qewmî dînî cinsî zanistiya pozîtîv bi sînor nav ji bo vê Sokrat çi dibêje Sokrat dibêje ez ji her kesî zanetirim ji ber çi ji ber dibe herkes nezane lê nizanig nezane ême ez zanim ge ez nizanim ji bo vê ji her kesî zanetirim ew çi ye hakikat demek ki bi ki zanistiye bi sînor nabe ki ben ji bo ve hakikat azadi. Azadi bi dewletbûnê pêk naye Azadi bi meydanekî muharebê jî garantî nabe Azadi bi hewildanekî biçûk jî bi encam nabe Azadi ben tekoşîn ji bo ve hakikat bi vî şekliye jiyan tanımlama ve bir vî şeklî jiyan çi ukijan jiyana. Na jiyana drojelata navinde elim onay nade. Prensibe azadiye onay nade. Prensibe azadiye onay nade. Jiyaneki ligor dayetme sistema kapitalist hati farz kirin ya jirgori iktidara geleneksel a huyunkhar drojelata navinde hatiye diyar kirin pivanevi. Jiboy ve demagi emjiyana kwa iro ba akıl بأقل بمنطق به علمیت ره بپیون املیت نان جیانه کی چوت بوجدان رو بپیون جیانه کی چوت با ازادیر بپیون جیانه کی چوت وجدان ته تونه چما هر روز لبر چاوا هاو قاسه زده گاویل سر مافی مروف تن کرن کس دیناک هر روز تشتگه لسر اساس alışkanlıka, kalıba, dayetma, ezbera, bizore لسر متفرز دکرن و امپکتینن divê herêmê de ema kes li dijî dernaker wî çaxî terîfa jiyanê gerek em hinekî li gorî azadiyê esas bigirin min e ta du hezar û çarsid sal berê Sokrat çi dibêj Sokrat Sokrat dema gê hukm li ser birînê ve îdam bibin ê e ji herê pê bidin ve <coughs> <coughs> dukhwazin dukhwazin wî binevînin qebûl nakin hêjêr dibêjin wî çaxî dibe dîlekçakê bid dîlekçakê bide ji bo ku meclisa hakima te efû bike dîlekçakê bide efwa xwe bixwaze te efû bike tê sax bimîne dibe na çima jiyan dibe eger rastbûna xwe bi aqil isbat neke wî çaxî nehêjayî em bijîn yani jiyana gibi akıl rastmına ko ispat ne kemi çima biji. Mirinci çetir. Eğer em bi bir rengi jiyana de heyi, bi bir rengi jiyana heyir te kevin nakokiye, emir ya rast bigirin. Yani em asla bir forme jiyana kabul nekir. Viçağı eme te kevin riya rast. Viçağı icar jiyan maana ve dert kevi. Anlamlı dibe. Ule hecayik merebiş. İjder bi vena. Başı. Eme çama biji. Emi çama bijin, emi kominal bijin, emi bzanisti bijin, emi akıl bijin, bilegarin le kolin bijin, bitekoşine bijin, kedame, kareme, jiyankirin ama ejnirkar evi mane bidivej yani. Evi mane bidivej yani. Toplumsal bu ama evi mane bidivej yani. Jiboy ve de mesele zelal kirina jiyane, felsefa jiyane droşilata navindi, ket tekuşina azadiye zanistî, komünalizmi toplumsallığı, eveyay. Başı, dijberi me çava dayet medikin, dibijin tişte heyib, bireyci be, li gori xwe ji bi. Bi vî şeklî sistem tarzekî jiyanê dayet medik. Vicdansız be. E, ciber na farkad vera bireyci diye toplumsal bu ne çi havan bireyciti bireyciti evi bireyciti mesela em minak avalati xo bigrendest ez ki minak ez bejim ez ji amedemi ez dersimem ez rupele gazete vedxuyn vedkim ez led narim dibêjin li nizam ji bo zarokek yazde salî tecavûz çekî ez li amedê ez ji wir im me alaqedar nakim hukûk heye dewlet heye êl ev bireycîtî ev kutbuna birey cıva gerek. Ve ev vicdansız iş Verçi haksıziyet bini. Ama beraberi ve hassasiyete nişanladı. Cıboy ve serokati çava tepki nişanda Gut evana ey bıxabitin bıxabitin. Ne xabitin ez sert bir servandı biçim. Ev kizika gil sirti hati tecavüz kirin. De bu kuşka van bit, bi jina van de bi dayka van bit. Bir rengi gerele biner. Yoksa var kwa je dur bigirin. Bak sanki van alakadar na ki ور برا نکرد برا بچی میتینگ بکن دنیای خراب بکن نه حواله مکتن دوره لجی جینا میتینگ کرد بیریجیتی اف یعنی خوی خوی جیان کرنه ده اساس برانبری برانبری پرسگری که جواکه ببر پرسیاری hem çava bakın ne yapmalı? Dübece alem çavat kitici habık. Alem çavat kitici habık çenab. Alem kole düzen eyle. Ti çenav kolet ya düzenevk. De çivket el diji düzene tegoşinevk. Ne yapmalı ev. Pırs gerek bir verin gide çare serkir. Tişte gerek bekirin. Dondure düzenedi. Lel diji ve şerkirin. Bir bir şekli kar, tekoşin, örgütleme, rebaze, kabate eder kevin holi. Ama tişte giştet huazın çi, tişte giştet e huazın çi, ki çavat ki tiji habık. Birey ciddi, mülkiyeta khas, xo fikrandin, xo xelas kirin, xo esas girtin, eve ya nişani teddin. Deveye bikin ya tel dici düzene bıkhabt. Arast tekoşin al dici düzeni. Peki emeşku despe bikin? Düzen dibeje derak herkes je despet gitici je despet bikin. Kudeyi mektebi, kudeyi üniversiteyi ji bo çi ji bo tikaribe bi bi xwedî agahî di derbarê giçawa tê di navya dişliyê vê sîstemê cî bikir di çawa bi perçakî jê di çawa bi dişliyekî wê di çawa vê sîstemê biafirîne biparêze bimeşîne tabî ê me em ji wir dest pê nakin em ê e ji derekî dîtir dest pê e e bikin em ê Emi, Эми ходархын дервис системы. Ульдиживе такошине bak. Aslında bir virengi gotna Marx pekte. Marx çid beje, Marx çid beje. Dibe hatan ha filozofa sadece alem, sadece dünya evkir. Hatan ha filozofa sadece dünya analizkir. Fakat dibe gerek be guhartin. Gerek be guhartin. Evi ne guhar? Ciberçi? Ciber dihundire sistemi. Modernitabe kabul kir. هزاوی گوهرتن تو نبوله ایمه مخوجه درخستی مخوجه جدا کری مخوتنج اکونومیا و نه سیاست و نه مخوج طرز جیان و جدا کری مخوج طرز جیان و جدا کری جبوی به ام نها تنه نرخاندن ناکن دقت بکن filozof mezin di cihanê de ev dikin, sîsteme rexne dikin, rexne dikin. Heta gelek rexnewan değerlîn jî ama yunteme guhertine derbas kirine tünel cemal tünel cemal farku cudatiyat navbera serokati Warstein'di serokati Chomsky'di serokati Pukin'di serokati gele kesi getirdi çi avana sadece nırkhine sadece rahnetkin li serokati duguher amuhum guhertine amuhum jinuhdi inşakirin Evaya esas girtini. Jiboy ve gerek emlidi jive tekoşi nebkin. Çava tekoşi nebkin. Ruhi kwa ji sistemer bigirin. Bandora sistemê hundirê xwe diverşin. Bandora sistemê hundirê xwe diverşin. Serokatî çi dibêjim? Ew gumlekek sistemên me kiriye hûn gumlekî bavêjin. Tiştekî bandora wê hundirê me de amû derîta kapitalîst em verşin. Xwebîrên gije temiz bikin. Çünkü dibêje tekoşîna meyl dî jî sîstemê û ne vakit? Dinci, geleneksel, yani hezen geleneksel evek <coughs> iddia dikin li kapitalizme kapitalizmê şer dikin evana derewa dikin. Evana wek kûçikan dibe. Li devê deriye sîstemê ne ji bo payekî bigirin vê tekoşînê dikin. Lê ê اما ام تخوازن وی سیستم اردر بکن یک ام در باس بکن شو ناوی جواک اخلاقی پولیتیک انشا بکن جبوی وی گرینگ بری هر تشتی باندورا مدرنیته به تایبتی جی طرز وی جیانه طرز جیانا yapay bireyci mali maddi bir tarz eciyana hemşe ortaya rakın. Şunavi tarz eciyana kominal, sade, özlü, cevheri, emwe esas bıgır. Elmi, ahlaki emwe esas bıgır. Jboy beji lidiji se suvariye mahşeri, se atliye mahşeri e kapitalist, modern ta kapitalist gerek emşer bıgır. ne? Kapitalizm. Bihamur rengevi. Bihamur rengevi. Bu taybeti jî finans kapital. Finans kapital çünkü gela perişandık. Finans kapital de üretim tünne. Kagat. Kagat. Amerika milyarek dolar dedi Türkiye. Piş dedi sana dedi duaj edistiyine. Mine tank nadeyi, dayara nadeyi. Xwarin nadeyi, bakwarin nadeyi, perat deyi, kagat deyi. Ama dukat je digri. Şike digri. Zaruka digri. Cicina digri. Şkarkira digri. Jotkarya digri. Çünkü Türkiye jboy karibi. Wî deyn, wî faiza Amerika carek dilê vegerîn çi dike? zam çedike, fiyata bilindike, vergi zededike, ev hamu zarar evi. Millet dikir, millet de bilin. Demek ki kapitalizm, uptaybetici finans kapital, endüstriyalizm, uptaybetici endüstriyalizma zaten bir geçti. Endüstriyalizma dijmine kazayıf, dijmine insan. Age üretim dedi, politika üretim dedi, leser esası fayda, kazancı Ser esas ihtiyacı civakena. <coughs> Avaya gerek en mahkum bak. Sizse devlet netev. Ev devleta ge duhazı tipeki homojen tek tip tektip vatandaş çek bıkı, vatandaş eki kole, Ser esas bercevendiye devlete kar bıkı, hareket bıkı. Şunavi, şunavi, bise melek, me, meleke e, e, e, modernite demokratik em şereve bikin. Çine evana toplumsal ekoloji yani parasına xwezayê denga xwezayê o ev tene mesela ek tene mesela çandına darekê nîne he kuştir hê zêde kuştirin di beşê alaqadar heval ê sersekinî bin di dom ekonomiya civakî ekonomiya hem dost bu xwezayê re hem dost bi civakê re be li ser esasê peydakirina ihtiyacê civakî pêk bê demokratik konfederalizm yani sistemeki siyasi gitê de hemû rengê civakê karibin xwe îfade bikin û ev demokratik konfederalizm li gorî hevparbûn ortakbûyîna xwezayî di nava gelê rojhilata navîn de dikarî çêbin Ortak bu yine coğrafi, fazayı, dinavbera Türk, Arap, Kürt, Farsad hen. Dinavbera Arap, Yahudid hen. Dinavbera velat-ı e Bakure Afrika'd hen. Dinavbera velat-ı e Kendavid hen. Bi şekli gav bi gav organizasyon û yekîtiyet navbera geladı. Elser esaseki konfederatif li ser esaseki demokratik şuna devlet netava age asimilasyona zore esas digirin şuna vel hevhatina civaki lehvatina gella u herkes brengeki xwezayî karibe xwe îfade bike evana pêş bikevin ji bûyî ge evana pêş bikevin hêz lazim hêz lazim <coughs> yani tarzeki jiyanê lazim ew tarzê jiyanê çi yani hezage tarzek ve jiyane hey lazım. Çiyev tarze jiyane yekitiyat navbera fikir u zikir u pratik eder. Yekitiyat navbera eder. Yani insan çavat fikri çavat beji çava kardike gerek vek hev. Ne brengeki bir fikir brengeki bir ne brengeki beji brengeki bik. Yekitiyad nav berave veder. Ve militantiyaj boy ve rastiye militantiya a ev ki serokati dibeji. Militantiya ge de her deme ve her dakikede fikru zikru eylemata yekbe hundur yekwe je bandora modernita kapitalist arındırma kerbe her deme ve her saatede hazır o amade be vak filozofe bere, vak bilge bere, hazır o amada bid oğra hakikat edi, cani xof edabt. Hazır o amada bid, bid oğra hakikat edi, cani xof edabt. Jver hazır. Veya ji, bid dürüst buyn edi. Eveya ji, bi pratikeki, çi, pratikeki, örgütlü, u bilincliydi. Bilincli ve örgütlü pratik. Yani zanisti oraya kıstin giri. Zanistiçi akademi. Hemmu mijare civaki akademi gerek dedi. Akademi yapırız gerek ne tevi. Be, tartışma yapık. Din ciddiye tartışma yapık. Cinsiyet pariziye tartışma yapık. Bil, bil, bilim ciddiye tartışma yapık. İktidare tartışma yapık. Şiddetle tartışma yapık. Her tişte jiyana insan alakadar bıkı tartışma yapık. Ne be ev elme statiko pozitif e e, pozitivizma kapitalist ne bu? Akademiye azat. Ege ruhniyel peşya gel çebikin. Jiboy garibi bimeşin. Jiboy garibi khanas bike. Derdora khanas bike. Riyajiyana rast telbijere. Ev akademi ve bilince gerebdin insan. Hezazanisti akademi demek. Carnan dibejin ya, emşserok famlakin hinek, cimet bejin belki Tamam hinek havar formalite icabit bejin. Me serok fam nekir, me je fam nekir. Fakat rastici hey el. Serokati her dibe akademi. Bisalayit be akademi. Akademi çi fikri azad. Jiber sazdiye düşünce e sisteme uy fikri azad nadın mı? Uy fikri azad nadın mı? Akademiya azadiye uy fikri azad dedin mi? Ev dibi ser sebeba kadroye peşenge civak eder Kevin Peş. Gel ruhni bebe. Yani ronak bir bebe. Riya hel hel riya xwe hilbijêre. Li dijî modernîta kapitalist eleştiricî be. Ama hevalê me ji wan heye serokatî acayip tiştekî lüks dibêje. Tiştekî net zamanê we dibêje. Yani dibêje tiştê muhimtir hene. Tiştê muhimtir hene. Ez ê biçim filan derê kar bikim, ez ê nizam çi bikim, ez nizam çi ew bikim esas vecin akın yani rastiyeci mereçev durbeci veciz den akın ama akademici çen akın. Ha, demin serukati tehdit kır ve cari akademi çekirin ama demek direş formalit ama. Beberhemma. Dema davi hineki keti düzen. Ama dikkat bakın. Jiboygi modernita demokratik ne behez ben avber sistem çit ki kadro daveş zindane. Kadro daveş zindane e akademitune bin te çawa vevara bune dagre. Yani ci pratika bilincili te çawa derxeholi. E pratika zanisti, akademin. De derbanê pirsgirêkê serekî ilim. Pratika pratika örgütlü çi kominin, kooperatifin. Örgütleme civakeyi. örgüt zaroka, örgüt jina, örgüta grube meslek, örgüta doktora, örgüta karkıra, örgüt mühendisa, örgüta dindara, yani شخصک دو کردستانت به ارگوت نمینه اما اف ارگوت همو لسر اساس آزادیه لسر اساس وجدان لسر اساس ذهنیتك نو لدجي داگر كريه لدجي kapitalizme لدجي mücokdariye şiar ve hassas ve mücadele bik. Ev örgüt lazım ve çekir. Yani civaka jerin ve örgütleme kirin. Civaka jerin örgüt abi hey devleti, orduyu, mahkemeyi, parlamentoyu, efendim hamu örgüte civaka jurinin. Ev örgüt avan hey. İhtiyacı olan bir örgüt etine. Civaka jirin bir örgüt. Ev örgüt gerek ben çekir. Ha. Ev örgüt. Ev zanisti bir çi çedbi. Bu kadro çedbi. Kadroyu şopandına hakikat edik. Kadroyu fedakarya bilgeye kevin ege beramberi idame şevtandine kuştine seri dananin ev kadro serukati çidbej ve kılcal damara geret nava civak eder. Mesela çava damare çuk huyne derbasina ve hamu gevde meredkin kadroji gerek ver olabilir. Derak huyun bigheye duvar dijiyan hey. Derak huyun negheye kangren dip. Kangren dibi merecetk. Cibayi de her der gerek kadrodur. Kadroyu fikru zikru eylem kirbin yek kadroya ji boy xwena ji boy civakê bijî kadroyê oxira azadiyê de oxira heqîqetê her demê hazir û amade bi fedekariya mezim İşte, ji boy vê jî rastiya heqîqetê çi rastiya jiyanê çi rastiya jiyanê ev şehit namirin Ed ogra heqîqetê hatını kuştin namirin ama kengî namirin dema em gelenek gelenekê wan bişopînin dema emri emriya wan bişopînin namirin sağ bi vî şeklî mere beramberî wan bersiva xwe yani greva hopek bine rüya çare seriye ligor mantıkı modernite demokratik evin dikkat bakın nave veleyi modernite demokratik ne tane demokrasi modernite demok yani demokrasiya nuy demokrasiya zanisti demokrasiya örgütli demokrasiya parastine jiboy ve bi taybeti meydanı zanistiye de gerek her deme em hazır amade bin bir sistem eritek evin yarışmayı بلێکۆلین و لێگەری ناخوا بزانەبوو ناخوا بیونتەمی خۆی زانستی ئەمەد ئەینە وەختێدە ڕۆکێژ ڕۆژە گەرەک ئەم هێزا ئەخلاق جبیر نەکرد ڕوح ئەم جبیر نەکرد وجدان ئەم جبیر نەکرد تشتێک بهێ لە ئەم تەکۆشینە بکن هێزا مەی وجدانی بگەرەک هێزا وجدانیژی نەمادی ڕوحی یعنی بەرپرسیارتیا مەی بەرامبەری جوواکێ بە تایبەتیژی helvesta mey beramberize de gaviye serciva geçedir. Hassasiyet lazım. Hassasiyet lazım. Yani mesela eğer iro civak amete talan kirin helvesta mey içip bu şekli gerek emnezik. Tabi eğer pro, program ekilser esası vanlar khana program eki siyasi liser esası vanlar khana çe bu o program eki bu kadroya bir rengi kadroya temiz خوشباندور سیستم آرندرما کربه به پرسپکتیف آزادی حرکت دکه به وی قادروی خو تمام کر پروژه دموکراسی پروژه مدرنیتا دموکراتیک لسر نرخ کومینال دکارب سر بکوه روژا ایرو دو وقته که پروژه امپریالیست başarsızı, proje statikoperest lavazı, dve vaktede zaman hati gı proje demokratik biser büker. Efser keftin, efser keftin her demi var mutlak nin. Mutlak nin. Yani Drojilat alavin bir sistemeki hac içebbe. Sistemeki ortak içebbe. Yani ne statikoperest tamamenci orterabin, ne emperyalist tamamen helveşin, fakat heza demokratik jihim betir xwe, yani kazancı xob cibik. Evcid. Ama hedef eme demokrasi serkev. Fakat ev hedef carna tam pek naiş verçi, ciber siyaset û tekoşîn her demê di ortamek em dixwazin di pêk nayê pirek quşûl wê bandor dikin ji bo vê carna serkeftinek em dixwazin di zeman û mekanek em dixwazin em nikarin pêk bînin nayê wê manê ge em dönemsel zafera kabul nekin fakat dönemsel zafer gerek ticari meş arman cemey davi dur nekhin. Yani zafere nisbi, zafere buçuk gerek ticari meş ar arman cemey dur dur nekhin. Hemen bir şekli var der aktarma dersi em bidavi dikin. Ee, de em dixwazim tabî îro bidavi bikin. Yani ji ber hinekî zaman jî e, dirêj kir. Ee, ji em dixwazim bidawî bikin îro. Tabî saetek me heye. Di vê saetê de belkî tartışmê berfireh mere nikare bimeş. Ee, ama evkin, yani mere kare نقطه ناکوک پرسگریک گرک بین وکرن پرسگ هبن دیسا حواله بخوازن اک آگاهی بدن به تایبتی حواله گد کمیسیون جید گرتن کارن دوی نقطه تمام بکن به وی شکلی ام دخوازن در به انجام بچن tabi ev narinameyi vak komisyon ama Disajı tabi mektebi, ira, e, ocağı, iradak ve heyi, revebrik heyi. Eğer kim dit karın ve yöntemin cuda cuda, disajı tamam bıkın, zamanı cuda jer peyda bıkın. Fakat em tuhazın iro bedavi bıkın. Ciboy ve saat ekmemayı, em navverek ebideni pişirin, em disa serpırsa